أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد Iz knjige El Muqida od eh, imama Zahabija došli smo do broja šest pod vrijednim broj 6, znači broj vrsta hadisa. On je pod brojevima a, e, napisao vrste hadisa i obradio ih. E, do sad smo imali pet vrsta hadisa i sve pet obradio. Prva vrsta hadisa to je bio sahih hadis, pa je spomenuo definiciju njihovi e, i ostali stvari vizan za njih rivajete. Nakon toga hasen hadis, dobar hadis, nakon toga daif hadis, slab hadis, nakon toga matruh, odnosno to je vrsta munker hadisa, jako slabog, I peta vrsta, to je mevdu izmišljeni hadis. Dosta smo, znači, obradili ovih pet hadisa. Sada idu ostale vrste hadisa. Sljedeća vrsta, vrsta hadisa pod broj šest je El Mursel. Kaže Mursel, kaže Alemun alama sekata zikru min isnadihi. Mursel hadis, kaže, to je naziv sa onaj hadis gdje, e, gdje je nije spomenut ili sakata, sakata znači ispao, ili nije spomenut ashab u isnadu. Znači imamo lanas prenosilaca i uh, na kraju kad treba reći ashab koji prenosi od poslanika, salalavom sada, nema ashaba. Fe je kulu tabi'iju i kaže tabi'in, Kale Rasulullahi sallallahu alaihi sallam. Kaže Tabin, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam. Znači, ne, nedostaje tu ashab nedostaje u lancu prenosilaca ashab između tabina i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. bio bila riječ i prenesena ili događaje. Kaže wa yaqau fil marasil anwa'u al khamsatu al madiye min sihahil al marasil. Kaže u ovoj vrsti hadisa koji se zove Mursel, Kaže uh, e, mursal hadis prolazi kaže kroz njeg on može uh, može biti uh, e, sve pet dosad spomenuti hadisa koji Znači, Mursel Hadis može biti sahih, Mursel Hadis može biti hasen, može biti daif, može biti matruh, može biti meudu. Znači, sve te vrste hadisa, prijateljno spominjte, mogu, mogu proći kroz Mursel Hadis. Rekli smo šta je Mursel Hadis, da ponoviš jedno, znači, to je hadis u čijim lancu prenosilaca nedostaje ashab. Pa kaže, tabin, rekao je Allahu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, imamo prijekid lancu prenosilaca. Eh, A kad kaže ovdje, znači ti uh, e, uh, e, Mursel hadis prolazi kroz pet vrsta, prethodne spomenuti, znači imamo hadis uh, e, Mursel koji je koji je sahih, koji je prihvatljiv. Kaže, pa on sad nastavlja, pojašnjava detalje toga. Kaže Murselu Sa'id ibn Musejib, ili Musejib. Jedno i drugo se prenosi ime. Ima razlike u značenju. <clears throat> Kaže, svi Mursel hadisi od Sa'id ibn Musejiba su, kaže, prihvatljivi biti faq. Ovo dodajem ja osoba biti faq. Znači, nema razlijedom učenjacima da je Mursel Hadis koji se sa Sejid ibn Sejiba da je vredostajan. Kada kaže Sejid ibn Sejib rekao je Allahu poslanik sallallahu sallam uradio je ili, ili nabranio je, naredio i tome slično. Ostali, što je spomenuo ovdje, kaže Mursel Mesruqa, poznati, poznati učenjak i ravija, kaže Mursel Sunabihi, kaže Mursel Qais ibn Abi Hazim wa nahwa zalik. Spomenuo je trojicu Masruka, Sunabihija i Qais ibn Abi Hazima. I kaže slični njima ravije, tabiini. Kaže njihovi Mursel hadisi Uh, kao što kaže komentaru o, ja sam komentirao ove zbirke slušao šeha Mensura Simarija uh, oko ove trojice ima razilaženje među hadisima, da li su njihove morsel hadisi prihvatljivi Mesruq Sunabihi i Qais ibn Abi Hazim. Znači, trojica tabijina. Od kibaru tabijin. Znači, stariji tabijini koji su doživjeli sahabe, sreli ashabe. Oko, uh, Qais ibn Abi Hazim. Znači, oko njihovi mursel hadisa, da li su vjerodostojni, prihvatili nisu, ima razlijedaš kove trojice. A Sejid ibn Sejib, znači njegovi mursel hadisi su e, prihvatljivi svi. Dobro. Sad spomni vrlo zanimljivu stvar. Kaže, fe inne mursele idha saha ila tabi'in kabirin fe huwa huđetun inde halkin minel fuqaha. Kaže, mursel hadisi A rekli smo mursel hadis je ono kad nedostaje ashab u lancu prenosilaca. Ida saha, kad mu je vredosan lanac prenosilaca, ila tabi'in kebirin, do tabi'ina, starijeg tabi'ina. Znači oni koji su živjeli, e, koji su živjeli u vrijeme ashaba. Kaže, fehuve huđetun inda halkim nefokaha. Takva vrsta mursel hadisa je, kaže, dokaz kod velike skupine faqihah odnosno fakih i četiri mezeba. Opće poznato. I to se pripisuje imamima četiri mezeba. E, prihvataju mursel hadisa ako mu je lanac prenosilaca vjerodosan do tabina koji je bio od kibaru tabin, od stari tabina. I sa njima dokazuju mesele. A to u našem, u našem razovanju, kad gledamo sa strane vjerodosan, kažu hadis daif. Dokazuju sa daif hadisom. Izgrađuju na njim propis halala i harama. A to treba da znamo odakle to da su neki fiskim knjigama ako neki fake u mezebima dokazuju određeni propis sa slabim hadisom zato što u osnovi prihvataju znači slabi hadis koji je mursel na ovom stepenu ovde znači to ima prodanje tako su uzeli svoj meneč kaže kažu da im je to bolje nego da uzme pijas obično dokazuju sa ovakvim hadisom kada nema nijednog drugog argumenta po određenom pitanju osim taj slabi hadis dobro Fein kane firuvati da'afun ila eh, misli ibn Musejib, kaže da'ufel hadithu min qibli dalike ređu. Kaže, ako je među ravijama u takvom hadisu ima slabosti među ravijama do, do ibn Musejiba, do ovog tabina. Kaže, hadis je da'ufel hadith, hadis je slab min qibli dalike ređu. Hadis je slab sa strane tog slabog čovjeka, a ne zato što je hadis mursel. Kaže, on kane metruken, a usaki tan. Kaže, vahene na hadithu o turih. Kaže, međutim, ako u hadisu ima, eh, da hadis na, na, smatran da ima, ima ravija koji je ostavljen, ne uzima se njegov hadis. Ili saketan ravija, čiji, čiji hadis se ne uzima jer je jako slab ravija, kaže taj hadis, vehenel hadis, taj hadis je slab, oturje, taj hadis se odbacuje. Zbog toga, zbog te slabosti koje ima mimo, Mimo, znači, uh, Ibn Musaiba, koji inače zbog njega, znači, on podiže hadis uh, poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i zbog njega je nazvan Murselom. U nasaku kaže, وَيُوْجَدُ fil الْمَرَاسِيلِ مَدُعَاتِ U Mursel hadisima ima izmišljeni hadisa. Zašto? Kako bude izmišljen? Znači, ne sa strane tabijina, nego u lancu prenosilaca prije tabina bude ravija koji je poznat po laganju ili optužen za laganje. Dobro. Dalje kaže e, nam uh, nam وَاِنْ سَحَلِ سْنَادُ إِلَا تَبِعِينَ مُتَوَسِتِ تَبَكَ كَمَرَا سِيلِ مُجَاهِدْ وَإِبْرَاهِيمْ وَشَعْبِ pardon فَهُوَ مُرْسَلْ جَيِّدْ لَا بَأْسَ بِهِ يَقْبَلُهُ قَوْمٌ وَيَرُدُّهُ آخَرُونَ Kaže, ako imamo uh, znači hadis mursel znači nedostaje ashab u lancu prenosilaca, kaže, međutim, e, taj hadis je e, vjerodostojan po senedu do tabijina, a koji je srednja tabaka, srednja kategorija, znači nije o stari tabijina, niti u mladi tabijina, nego sredina. Poput koga? Kaže, poput mursel Hadisa, Mujahida, Ibrahima Nehaja i Šabija. Ali koji je od, od, od, od da bi razlikovali mlađe i starije tabine? Znači, sejdu u sebi od starije tabina. Malo prije smo spomenuli, Mesruq, Sunabihe, Kajs ibn Abihazi, svi su starije tabina. Ova trojica su od srednji tabina. A ko od mlađih tabina posjeća na doć? Od mlađih tabina ko? Hasan al Basri. Spomenut ćemo to poslije. Znači, kad su ova trojica, kaže Fehuve Mursel Džajid. Njegov Mursel Hadis je Džajid, znači prihvatili dobar. Radi se po njemu, koristi se. Jakbeluhu qaumun prihvata ga kaže skupina učenjaka hadisa o je roduha aharun a skupina učenjaka hadisa odbacuju taj hadis smatra da je, da je, da je slab zato što je mursel osnova znači osnova da je mursel hadisa da je on slab a sad govorimo o ovim detaljima ovo su jako bitni detalji na ovim stvarima ovo čovjek je zapamtio znači puno mu stvari pomaže u kad bi analizirao određene, određene lance prenosila sa hadisa mimo Buhari i Ustima naravno onda dalje dodaje. Znači on ide ovako redoslijedno, znači pojašnjava oni prihvatljivi musel hadise, onda pojašnjava oni koji ima, ima, ima znači slab, kad je slab, kad nije slab, kad može biti izmišljen, kad nije izmišljen, onda pojašnjava uh, musel hadis kad je, kad, kad je ravija, tabin na kojim se završava hadis bez ashaba, kada je on u, znači, u srednjoj kategoriji, u smislu niti je stari tabin, niti mladi tabin, a onda dolazi do, do treće stvari, kada je uomin euhelin merasil indehum, Marasilu Hasan el basri A kaže, od najslabiji Mursel Hadisa, najslabiji znači, slab, znači jako slab ne prihvataj svuk, kaže, to su Mursel Hadisa od Hasan el basrija A zna bit Mursel Hadisa da kaže, Hasan el basri Basri radio je poslanik Selasana tako, rekao je tako, radio je tako, zabranio, naredio i tako dalje. Znači, uh, fali između Hasan el basrija do poslanika sallallahu alaihi sallam fali jedan, najmanji jedan ravija fali. E, pazi, od Hasana Basrija, znači fali mu ravija mimo, mimo ashaba, fali mu opet ravija. I zato ovdje kaže, najslabiji mursel hadisi su mursel hadisi od Hasana Basrija. Fali ashab svakako, što je mursel, fali mu opet tabin. Zašto? Zato što Hasan Basri je on sreo od ashaba. Koliko je sreo? Od koji je prenio? Pa ima određen broj da je sreo, ali koliko od njih čuo hadis, je čuo i tako dalje, sve to je Upitno kao što je rečeno za Ebu Hanifel, tako. Ako je sreo, koga je sreo, ako ga je sreo ili uzao njeg znanje, nije uzao znanje, tako dalje. Dobro. Kaže, vo avhenu min dhalike mera zuhri, katade, humeid tavil, min, min sigari tabiin. I kaže, još slabio hadisa od Hasan al Basri, Mursel hadisa, ovdje govorim Mursel hadisma. Još slabio od toga. Mursel zuhrija, ibn Šihab zuhri, veliki učenjak hadisa, najučeniji u hadisu, od tabiina na fadl, pisa, fadl pisanja hadisa se vraća na imama Zuhrije. On je sakupio hadisa. Od njega je tražio, Omer Avdolazi tražio sakupi zapiše hadise za vrijeme uloga hilafeta. I odatle počinje pisanje hadisa, pa je poslije došao Malik pa je zapisao svoj muvete. Prva knjiga hadiska zbirka je bila koja? Muvete. <clears throat> Znači, još slabiji rivajati od toga su, kaže, Mursel od Zuhrija, Mursel od Katade i Mursel od Humejda Tavila kaže min sigari tabina, a sve trojica su ovi od mlađih tabina. Mlađi znači živjeli su u poznijem dobu, u vremenu tabina. Kaže galib od muhaqiqin, ju'addun, merasil haulaj mu'dalatun muqati'at. Kaže većina muhaqiqa, većina učenjaka, tahkik, alim muhaqiq, znači alim učenjak koji istraži pitanje, detalje analizira, istraži, napravi studiju. I ovo je zanimljiva tema, kada već spominje se ovdje, znači, morate shvatiti da, da među ulemom nisu svi na istom stepenu jačine snaga i snage i znanja i, i razumivanja šarijata. Imamo učenjake takozvani muhakike, imamo učenjake koji nisu muhakike. Učenjaci koji nisu muhakike, oni imaju znanja, na znanje, uzmu znanje iz kitaba i suneta i tako dalje. Međutim, ne posvijesti se tome da istraži detaljno pitanje, niti, niti poznaju, do, nisu, nisu znači mnogo o, jaki, ni u hadisu, ni u suli fiqhu. A onda imam s druge strane had, a, e, mu, a, a, koji svako pitanje koji se on, o kojem je pisao, govorio detaljno, istraži, ili kaže nisam istražio, ne znam. A ono što istraži, ide u detalje. Istraži, znači, lance pronosilaca, istraži, znači, sa strane hadisa, sa strane razumijevanja hadisa, sa strane usulu fika, kako se razumije hadis, kako se zvači zakučak, to su mohakke učenjaci. I njih nema puno. I uglavnom, znanje, razumijevanje i najbitnije mesela se najispravniji vraćati na ove učenjake. Ja znate koji su, tipa, koji su učenjaci? Možete da brat neki? Imate mi je bez ikakve sumnje. Ibn Qajim. Okay. Ibn Hajar, Ibn, Ibn Abdelbar, Ibn Ređep, od novih učenjaka, da ne kažem da su samo stariji, imamo Ševkanija, Saneanija, to su učenjaci koji nema ono mezebo, šta mezebo, imaš dokaz, kako kazuje, ne kazuje, selam aliku. Onaj, uh, znači, od prvih učenjaka, na, naravno, ima mnogo učenjaka, oni koji su spojili između, između hadisa i fiqa, ali su izdvojeni po tome što detaljno istraži meselo i pitanje izvuku zaključak i tako dalje. I nagnu ono stavu koji ima argument i dokaz. A ne zato što je ovo ili onom stavu ili onom mezepu. I uglavnom, kad se vratimo na učenjake, ovog tipa učenjake, koji ovako istražuju, koji ovako argumentiraju, među njima Ibn Kudame, ovaj, kad se vratiš na njihove knjige, istraži njihove knjige, pričati o žodnjom pitanju, meselo, znači time kao da se absolviruje šerijat po tom pitanju. Vrijednost ti učenjaka i njihovi knjiga u tome. Kad te neko pitanje zaista interesuje, hoće da ga riješiš kao sebe, vratiš na knjige gdje su ovi učenjaci pisali i pročitaš što on radio, on ti to pojednostavi na dlan ti iznese. Ono što ti oznoio danima da sam sakupća, on ti ne, ne, iznese i zaključak, iz, e, stavi, e, donese, iznese argumente učenjaka koji su govorili, pa odgovor na njih, pa onda ove druge argumente, pa sa ove strane, sa one strane, tu ima da se oznojiš ako razumiješ uopšte, I na kraju ti dođe, Allah zna najbliže ovo, ako kaže mesela teška, teško može razumjeti, kao što kaže mi temi za mnogi mesele, znači, znači to je vrhunac znanja i truda gdje je izneseno na jednom mjestu. Ali vrijednost ti u Leme u tome, znači što ne slijedi ništa slijepo, nema ono servirano ovaj ili onaj, nego istraži detaljno, sve što je rečeno po tom pitanju. I onda na osnovu toga, naravno, ovdje nastaje problem, znate kad nastaje problem? Kad se ovi muhakliki međusobno raziđu, e onda je problem koji znaš koji je, koji, uh, koji je bliže, koji je ispravniji, koji je jači. Znači, e, tu moraš imati i, i ti neko dodatno još znanje da bi mogo skontati uopšte uh, ko od njih, koji mišljenju vaga. Dobro, da ne komplikujemo. Dobro, kaže u nastavku, kažemo gali, e, malo prije sam rekao, znači većina muhakika, učenjaka muhakika, smatraju mu, e, mursel hadisa ovih spomenutih ovdje, od Zuhrija, Katade, Humejda, Tavila i, i Hasan el Basrija kaže da su mu'dalat, mu'dalat znači da imaju u sebi šta, da, e, kao, da dižu se na stepen hadisa koji ima e, prijekid lanac prenosilaca dvije, dvojicu ravija, to je mu'dal hadisa. Znači, dvojicu ravija koji su jedan do drugog, nedostaju lancu prenosilaca. Ili monkatijat, od najmanje ruku, da je to, da je to hadis monkatijat. Znači, monkatijat znači, ima prijekt lancu prenosilaca. Fe ina galibe rivajatin haulaj an tabi'in kebirin. Kaže, jer većina ovih ravija, uh, eh, mlađi tabina, prenose hadis od starijih tabina. A onda taj stabiri, stari tabin od ashaba kaže fadannu uh, kaže fadannu bi mursilihi anahu asqata min isnadihi isnain pa kaže onda prevlađuje mišljenje da onaj koji prenosi tako mursel hadis od mlađi tabina da u stvaru njegovu lancu prenosaca nedostaju dvojica ravija i ashab i onaj stari tabi dobro <clears throat> E sad, ako nekog buni to, kako može biti Mursel hadis? Ne spomine se ashab, a može da bude hadis privati vjerodostan. Kako to može biti? A ima prikrit lancu prenosilaca, tako? Kao što je recimo hadis u sedmu Seiba. Složit se ja sam privata njegov hadis. Kad on kaže, rekao je poslanik sedmu radio, poslanik je privata Kako to? Zato što prenosi od shaba. 100% prenosi od ashaba. On nije sreo poslanik sedmu. A ashabi su svi odul. Je li tako? Nema sumnje kod toga. Svi su pravedni, prihvata se od njih. A sedmu sejbi bio stari tabina, sreo ashaba koliko hoće i pouzan po tebe, nije mu delis. Nema da on nešto provuče on ovako, moglo bi sad neki ide ovako onako. Pošto znaš da je Hasan Basri, Hasan Basri, ja je poznat po tome da je bio mu delis. A on nije bio. Ne prenosio slabi ravija nikad. Sa mu sebi nikad nije prenosio slabi ravija. Nijednom rivadu, nema nigde preneseno. Znači, njegovo stanje je utvrđeno, ispitano. Znači, on prenosi, ako nije spomenuo shaba, prenosio od sigurno pouzdanog shaba, A obično bude to što prenosi potvrđeno, sve što je prenio nešto, nije naš na grešku napravio, da je prenosio nekog drugog, da je prenosio na grešku. I kad je to utvrđeno, u, ustanovljeno za njega, kaže on što prenese, to ti je kao da je, kao da je prenio od ashaba koji živi uz poslanika, sa samim prenio. Znači, nema dileme oko toga. I zato su složni muhadisi oko njega i mursel hadisa su pri, opće prihvatili. Zato da vas ne buni. Znači, prenosi sigurno od ashaba, a ashabi su svi pouzdani e, pravjedni, prema tome, znači, nema dileme oko njega i zaradsku od drugih nekih e, tabijina, što smo rekli ovdje malo prije znači od onoj trojice druge, Mesruka su, eh, su Nabihija i Hajs ibn Abi Hazima. Dobro, s tim smo završili Mursel Hadis. Zadržali smo se više na Mursel Hadisu zato što je on malo uh, specišan. Uh, uh, u smislu toga jer se sa njim dokazuju, fukaha masovno dokazuju mesele raznorazne. Tako da vas ne buni, znači mnogi mesele koje se i radi, inače radi u fiku, kaže, radi se po tom, tom hadisu hadistu i hadis slab. Kako je slab? Kaže Mursel. Pa što radi po njemu? Pa kaže, zato što ezem, u osnovi radi po Mursel hadisima prihvata i radi po njima i dokazuju dokaze. Dobro. Andalusam. Andalusam. Andalusam.